karantar da mu falalar sallama ta wannan sallamar tana da falala ce nan amma menene falalarta sai imamul bukari ya babi ya ce wannan babi zai karantar da mu falalar sallama mun gane fadlus salam falalar sallama قال البخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني محمد ابن جعفر عن أبي كثير عن يعقوب ابن زيد التيمي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم فقال أشر حسناتي فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال إشرون حسنا فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنا فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma aushaka ma nasiya sahibukum idza jaa ahadukumul majlisa falyusallim fa in badalahu an yajlisa falyajlis wa idza qama falyusallim mal'ula bi a min al-akhir min al-akhirati wannan hadisin daga abu huraira allah ya kara masa yarda anna rajulun marra ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya wuce manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah yana zaune a majalisi sai wannan mutum ne ya zo wucewa da ya zo wucewa faƙala sai ce assalamu alaikum ce assalamu alaikum ya sallama ke faƙala ashiru hasanatin kuma zanda ce lada goma kamar rajulun akhar zuwa can sai ga wani mutum ya zo wucewa shi ma ya gita faƙala shi wannan mutum na biyu sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah faƙala sai manzan Allah ya ce ishiru na hasana lada ashirin kamar rajulun akhar sai ga mutum na uku ya zo wucewa faƙara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu faƙala na hasana manzo Allah ya ce lada talatin wannan da ya wuce assalamu alaikum ya ce lada goma na biyu da ya zo wuce sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ne ya kara kenan ya kara wa rahmatullah wannan wa rahmatullah yin lada goma ce sai manzo Allah ce lada ashirin zuwa can sai ga na uku ya zo wucewa shi kuma sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ne ya kara wa tu ya kara sai manzo Allah ya ce lada 30 ka ji ba wannan ladan assalamu alaikum kawai sai a rubuta maka lada goma lada goma nan ta fi dubu goma ko ba eh ta fi dubu goma amma yau da za in ka ƙara wa rahmatullah wata lada goma ta shi sallama da baki da kuma a rubutu duk matsayin shi yasa ko cef za ka tura ma wani kakka ce salam ba kai sallama ba a kayan lusin lada amma rubuta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in full ka daure karshe dan ya nuna maka kai abbreviation kawai ka tura ya cikakka sallama za ka samu wannan ladi mun fahimta sannan wannan hadisun wannan gabar tana nuna mana kiya sallama nan ta tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu duk wani ƙari baya cikin sallama akwai masu ƙara ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan ta'ala babu ita kawai assalamu alaikum wa rahmatullah shan fa’al alƙur'ani da allah ya ce wal asri innal insana lafi kusurin. dan adam ko mutum yana cikin asara mala abubakar gumi a rajul azhan ya ba da misali da cewa idan mutum ya san cewa zai yi wannan aikin ya samu lada hamsin wannan aikin kuma ne zai samu lada arba'in cikinsu wanne ya kama kuma da yana da ikon ya duka biyu amma ɗaya ne zai iya yi ba zai iya hada su biyu ne ba amma zai iya yin wannan kamar yadda zai iya yin wancan ya ce idan ya yi sakaci ya zo ya na lada 40 ya ban na lada 50 wannan ayat ta hakan shi inda insani lafi kusurin ya yi asara wannan yana da kyau mu kula da wannan duk lokacin da za ka yi wani sallama yi kokari ka yi cikakka za ka tafi da lada 30 shi ya sa za mu gani nan gaba sahabbai waɗansu na yawon sallama ya fito daga gida kawai ya zo ne ce musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma ya daga sai ya ce wani wuri akwai sahabban da ke yin haka abdullahi dan umar yana yin haka shi inda ma mutane suke kasuwa yake shiga ta gare kasuwa mutane ai sai haka shi zai kira almajirinsa su shiga kasuwa ya ta sallama ya ta sallama sai ya gaji sannan ya fusko ba gida sai almajina yana tambaye shi to malam yi muka yi kasuwan nan wani ide ban ga an sai da ban ga an sai wai sai adawa ba shi aka je yi ba sallama aka je yi <laughs> kaga su da gaske suke wallahi da gaske suke yasa wani malami yake cewa alfarqu bainana wa bainas sahaba ko bainas salaf fi talabil janna bambancin mu da magabata wajen neman aljanna su suna nema ne da gaske da aiki suke nema ya ce mu kuma galibi muna neman aljanna ne da fata ko buri ya yadda a ce allah sa su sai aljanna ka ji wani ya ce amin amma bai komi amma ya ce amin amma ina aiki ba aiki amma shi su habbai duk abinda suka ce hanyi za a ba da lada wallah za a ga suna bin shi duba abdullahi dan umar din nan abdullahi dan umar ya ce neman ladan sadaka sallama kan yanzu ba an kashe kasuwa kana ta sallama wani yana cewa ma hukunci shi to shi wannan sai sallama yake a kasuwa Allah sai wa kama rajulun min al-majlis zuwa can sai wani mutum ya tashi daga wannan majalisi zai tafi walam yusallim da zai tafi bai sallama ba kawai sai ya tafi kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ma aushaka ma nasiya sahibukum wannan abokin naku me yasa yake da saurin mantuwa wasu irin saurin mantuwa ke gare yanzu yanzu nan an yi bayanin sallama ladar da ake samu amma ya tafi bai sallama ba kenan sai manzo Allah ce idza jaa ahadukumul majlisa falyusalli idan ɗayan ku ya zo wurin zama majlisi ya sallama fa in badalahu an yajlisa falyajlis idan ya ga yana da lokacin da zai zauna wannan majlisin a yi da shi to ya zauna wa in kama to idan ya gama zaman shi wa iza kama zai miƙe tafi kenan falyusallim manzo Allah ce ya musu sallama mal'uda bi a haƙƙi min al'akirati ta farkon wadda yi da zai zo ba ta fi ta biyun ƙarfin haƙƙi ba ba suna da haƙƙi ya musu sallama ba da ya zo to yadda suke da wannan haƙƙin ƙarfinsu ɗaya da haƙƙin ya min sallama in zai tafi a nan majalisi ana bude shi da sallama kuma ana rufe shi da sallama in ka zo za ka yi sallama in za ka tafi za ka yi mutane sallama ba kawai ka tashi ka ce ba ko ka ce to jama'a sai da sayi jama'a ni na tafi a kana jama'a zan assalamu alaikum wa rahmatullahi na tafi sai ka samu lada kun ga lokacin da manzan Allah ya faɗi wannan lalai shi wannan da ya tashi tafiya kawai sai ya tafi bai sallama ba shine manzan Allah ce me yasa ya wannan yake da saurin mantuwa haka yanzu yanzu na an yi bayanin falala wannan wani na ashe ta tafiyar ma tana da wannan lalai ita ba in za ka tafi قال البخاري حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن زيد ابن وهب عن أوبر قال كنت رديف أبي بكر فيمر على القوم فيقول السلام عليكم فيقولون السلام عليكم ورحمة الله ويقول assalamu alaikum wa rahmatullah fa yaquluna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu fa qala abu bakarin nasu al bi ziyadatin kaseeratin wannan hadisin an karɓo daga zaid ibn wahab zaidu ibn wahab ko shi kuma daga wayar roito ya karbo daga umar allah ya kara musu yarda kala ah, ya ce kun tura difa abi na kasance ina bayan abubakar faya murru alal ƙaumi faya kun idan ya zo wajen waɗansu mutane sai na abubakar sai ce assalamu alaikum faya kunu na waɗannan mutane su kuma sai su ce assalamu alaikum wa rahmatullah kun ga ya ce assalamu alaikum su kuma sun ce assalamu alaikum wa rahmatullah fa ya kulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uh, wa ya kulu mm, assalamu alaikum wa rahmatullah in yaje waɗansu in yaje wani wurin kuma sai ya ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah fa ya kulu na sai su ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu fa ƙala abubakarin sai sai na abubakar ya ce fadalanin nasu yau ma bi ziyadacin kasiratin ya ce to yau dai mutane sun fi mu falala saboda ƙare-ƙaren da suka yi mai yawa a cikin sallama mun fahimta kaga wannan sai yana mana duk da za mu zo nan gaba mu gani assala kana ce mutum sallama assalamu alaikum sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ana iya sallama da ita kuma tana iya zama amsar sallama kun da ya ce musu assalamu alaikum da suka ce mashi assalamu alaikum wa rahmatullah to tana iya zama amsa kuma tana iya zama kuma sallama ɗin amma can mun zo babin da zai wannan maganar za mu gani muhammad ibn حدثنا محمد haddasa na yahya ibn sa'idin ابن haddasa na shuba شوبة haddasa حدثني عبد an-zaidin زيد haddasa na umar مثله irin wancan mai bambancin isnadin ina eh, shi ne ce mai bambancin abinda za ka ce haka ne amma abinda ya fi kaganan malamin bukari muhammad ibn bashar shi ne malaminsu ko ba ka ba yanzu muhammad ibn bashar yana da malamai biyu kan wannan hadisi malaminsa na farko a can shi ne muhammad ibn ja'afar malaminsa na biyu kuma yahya ibn sa'id shi kuma di ya karantar da bukari da wannan isnadin guda biyu mun gane shi kuma bukari da ya tashi kawo su ya kawo duka isnadin guda biyu mun gane yawwa kalar bukari haddasa na ishaku قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد ibn salama an سهيل ibn abi صالح an abihi an عائشة an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ma hasadukumul yahudu ala shay'in ma hasad ma hasaduku ma has ma hasadukum ala salami wacce amin wannan daga aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce yahudawa ba sa yi muku hassada akan wani abu kamar yadda suke muku hassada kan sallama da atta amin amin a sallah a musu hassada ku? mini ne hassada mini ne hassada? Hmm. tari ta ce hasada a wannan jin zahi su da shi ƙwarin musa hmm. yawa a shi ne shi wanda ya bayani jin zahi su da shi amma ita hasara kana burin abinda wancan ya kai ne ka samu akwai bambanci ko shi wannan haushin kawai yake ci wanda ka bayani amma shi yanzu wannan yana burin wancan ya rasa shi ya samu shi hasada sallama da ta'amin yahudawa suna jin da su aka kai ma wannan hukuncin ba mu ba mun gane da su aka kai ma ba mu ba ita sallama dai kun ji falalatta lalatalata ake samu in an yi yanzu idan kana son ka samu lada lada dari da lada uku mutum nawa za ka yi musallama goma kacal ka samu lada dari uku idan kai masu mutum dari sallama lada nawa za ka samu dubu uku yanzu lada dubu uku abin wasa ce kuma da za ka yi ƙoƙari duk rana kana yin samun dubu kullum da rana ne ba ka cewa ba ka haɗu da mutum ɗari ba in ma ba ka je ko ina ba sai ka zagaya kasuwa za ka samu mutum ɗari ko ba haka ba ko kuma ka hito yawo kawai da babba da ƙarami duk wanda ya gani assalamu alaikum wa rahmatullah ka kirga mutum ɗari ka samu lada dubu uku idan ka da shi ciki kai ta yi kai ta yi to ranar da wata lalura ta sanya ma baka iya yi ba ai mun karanta sun ba Allah zai ce wa mala'iku wai bai sallaman nan yau bai yi bane ba sai ce ayyau ya banta ko yau bai lafiya bai hito ba sai ku rubuta mashi to amma sai ya ga wani ya kasa yin haka to kaga wannan wani abu ne wanda za su yi hasada dole saboda ladar da ake samu a tamin kuma duk lokacin da za a ce amin musamman a cikin sallah an liman ya zo wala dalilin lokacin da za a ce amin to mala'iku suna yin musharaka da mutane cikin wannan amin din manzo Allah ya ce kuma duk wanda amin dinsa ta yi muwafaka da ta mala'iku to Allah zai karba abin da aka roka to kaga a ce mala'iku suna zuwa suna amin tare da ku shi ma falala ce wannan shi sanya shi ya sanya a wane ne cikin magabata abdullahi umar ne yana da cikin muwadda wanda ya samu ruku'u ya ce ya samu raka'a amma ba wai sura da karatun sura ya kudu ce maka bai ce duk ko fatiha aka karanta baka nan ka yi asara mai yawa liman ya fara sallah baka nan amma ka zo ka samu raka'a amma baka nan aka karatun fatiha cito ka yi asara mai yawa to ina ga ce ka rasa raka'a guda ko raka'a biyu mun gane to shi ya yahuda sai suke jin zafin wannan suna mana hasada akan wannan to mu musulman da aka yi mawa mu kuma abu ma mu dauke da muhimmanci ba Allah shirya da mu waye san mm. na'am mu mutu wuce wannan mandama akwai ƙarin lada ita musafa mun karanta hadisan musafa a yabago mai falalan musafa idan aka yi musafa yi injuwa eh a sai ka ce a ya zuwa hadisi wanda allah ya ce inda hali ka faɗi sunan marocin hadisun da kuma wani da aka rawaito shi amma <laughs> sha shi ne kullum za ka ce abu yanzu da kai bayanin kawai za mu ɗauka magana kaci domin cewa kai kawai ana kanka da zini ba magana kace kenan amma sai ka ce mana ya zo a hadisi hadisin abdullahi ɗan umar misali ko wani abu kawar haka da ita musafa a malam mustapha ya tabbata a sunna mazala ce idan musulmi suka hada hannu suka yi musafa ba sa cire hannu haka sai an cire makowa zunubin shi za a kare makowa zunubin shi wannan kuma shi ne hadisun da ya inganta wajen falalan musafa to kaga ita musafar tana da falla ita masu in an yi sallama kuma aka kara da musafa an samu kuma karin alheri an samu karin alheri mala ya ce babu assalamu ismun min asma'illahi azza wa shalla ita sallaman nan assalam ya ce ismun min asma'illahi azza wa shalla suna ne fa daga cikin sunayen allah mai girma da ɗauka assalam mun gani to ita kalmar assalam tana zuwa da ma'anoni da yawa tana zuwa da ma'anar assalamatu assalama shi ne mi aminci tana zuwa da ma'anar attahiyya gaisuwa ku idan ta sallama ɗin kenan sannan kuma ismun ne min asma'illahi mun gane sonan da ya ce assalamu ismun min asma'illahi azza wa jalla ba ya ma'ana assalam kenan ba tana nufin aminci ko da turanci ka ce peace sannan tana nufin attahiyya gaisuwa sannan kuma ismun min asma'illahi azza wa jalla to malam yace haddasana haddasana shihabun haddasa na Hamadu, ابن Salama. an humaidin an anasin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna salama ismun min asma'illahi ta'ala inna salama ismun min asma'illahi ta'ala wada'ahu allahu fil ardi fa'afshu salama bainakum wannan daga anas anas ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna salama ita assalam ismun min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala a Allahu fil ardi Allah ya kawo shi a bayan ƙasa ya sanya shi cikin sallama da haka afshu salama bainakum ku da sallama a tsakanin shi yasa waɗansu suke cewa in ka ce assalamu alaikum amincin Allah kake cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda assalam ɗin ismun min asma'in lahi da haka mai ta yada sallama domin sallamar assalam tana ɗauke da ma'anar sunan ubangiji قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مهل قال سميت شقيق ابن سلمة أبا وائل يذكر عن ابن مسعود قال كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال القائل السلام على الله فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أهدكم السورة من القرآن wani hadisin daga abdullahi dan mas'udin allah ya kara masa yarda yake cewa kanu yusalluna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin sallah a bayan manzon allah suwa kenan sahabbai wata rana suna sallah tare da manzan Allah ana cikin sallan nan qalal ƙa’ilu sai kawai wani mutum ya ce assalamu alallah falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatu. da manzan Allah ya ƙari sallah sai ce manil ƙa’ilu assalamu alallah wani ne ya ce assalamu alallah sai manzo Allah shi inna Allah huwa salam yo ai shi Allah shine aminci ya kuma za ka ce amincin Allah ga Allah aminci ga Allah bai yiwa domin shi Allah shine assalam din manzo Allah ya faɗa haka to wannan mutune ya faɗa ne a wurin sallama a wurin tahiya wurin da ake karatun tahiya ya faɗi wannan sai manzo Allah ya ce a'a ku daina cewa ko kar ƙara cewa haka walakin kulu sai dai ga abin da za ku faɗa a matsayin tahiya ya ce a a lillahi a attahiyyat lillah menene Shi ne mi duk sarakuna masu mulki irin na duniya ma suna da kirari ko ba haka ba suna da take wanda ake musu kirari da shi gwargwadon kabilar da sarkin yake kunga musulakunan mananan ya ake masu abin da mai ko mai martaba gaisuwa a ranka ya daɗe ko wani abu kamar haka na to irin wannan attahiyya din irin wannan gaisuwa attahiyya ake cewa to sai aka ce attahiyyatu lillahi duk wata kalma ta yabo da gaisuwa ta tabbata ga ta tabbata ga Allah wassalawatu waddayibatu hakanan duk wani salatoci da waɗansu kalmomi masu daɗi masu tsafta masu kyawu sun tabbata ga Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyu sai kai sallama ga annabi assalamu alaika ayyuhan nabiyu amincin Allah ya kai maka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahamar Allah wa barakatu da albarkokinsa assalamu alaina sai kuma kai makanta kai makan ku sallama assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina da duk wani bawan Allah na kwarai na gari ashadu an la illallahu illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah na shaida annabi muhammadu manzon Allah ne ko abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzansa ne ya ce wa ya kanu yata'allamuna ha kama yata'allamu ahadu kuma sura sun kasance su magabata sahabbai din kenan ya ta'allamuna ha suna koyanta daga wajen manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama kama ya ta'allamu ahadukum sura min alquran irin yadda ɗayan ku yake koyon sura ta alqurani yanzu yadda ka san ana tilawa alqurani ana hadda alqurani haka suke koyon tahiya a wancan lokaci mun fahimta muhallin shahidin mu shi ne da manza Allah ce inna allaha huwas salam babu haƙƙun musulmi alal musulmi an yi sallima. wanda yake bisa mashin wannan kuma ya tuho a ƙasa aladabi na sallama na mashin shi zai fara yin sallama wanda yake mota wannan ya tuho a ƙasa aladabi na sallama shi zai fara yin sallama wanda yake da fifiko shi ke mana sallama a ƙarƙashin wannan za ka iya ƙiyasi ka ce na mota yawa na mashin sallama na mashin yawa na ke sallama kun fahimta wannan farawar alal istihbab ne mustahabi ne idan na ƙasan ya fara yin sallama bai laifi ba sai dai a tsari na ladabin sallama na saman shi ya kamata ya ma ƙasa sallama to sai ce wal yusallimin rajilu alal qa'idi mai tafiya a ƙasa wanda zai wuce yema wanda yake zaune sallama shi wannan yana zaune wuri guda shi kuma wannan tafiya yake yi to wa zai fara yin sallama mai wucewa yema wanda yake a ƙasa zaune sallama mun gadi sai ce mi a aƙallu adal akfari ‘yan kaɗan su fara yi ma masu yawa sallama kuna tafiya ku uku sai ga waɗansu kuma sun taho su biyar to ku uku nan ku ne a ladabi na sallama za ku fara yin sallama ‘yan kuka yi gaba sai kuka haɗu da waɗansu su biyu su kuma yanzu za su fara yi muku sallama faman ajaba salama fa huwa lahu manzala ce duk wanda ya karba sallaman nan da aka yi masa shikenan fa huwa lahu sakamakon lada yana wurin sa wa man lam yujib fala shay'a lahu wanda bai karba ba kuma babu komai a kansa ba ku uku bane ba to sai wani ya karba yana da ladar karba sallama wannan shi kuma bai karba ba bai da zunubi amma bai da ladar karba sallah ko gane shi yasa nan za mu zo mu gani shin wai in aka zo mutum ɗaya ya zo yawa mutane da yawa sallama kowa sai ya amsa ko ko mutum ɗaya zai amsa to za mu gani nan gaba قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح ابن أبادة قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير قال ابن جريج فأخبرني ni الزبير أنه سمع جابرا يقول الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل jabiru ya ce almashiya ne masu tafiya su biyu a ƙasa idan shi tama'a in suka haɗu a hanya fa'ayyuhuma bada abin salam fa huwa afdani turan duk ne suke kowa ya fara yin kowa sallama to amma wanda ya fara yin sallama to shi ne afdal mun gane babu taslimin rakibi alal ka'idi babin mutum mahayi ya na zaune sallama قال البخاري حدثنا نعيم ابن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر an hammamin an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'idi yace ar-rakibu ya sallama ga mai tafiya a ƙasa sannan almashi shi mai tafiya a ƙasa ya mana zaune sallama ‘yan kaɗan sima da yawa sallama. ƙarar bukari haddasa asbagu قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن هنيء ابن, ابن هادئ عن أمر ابن مالك عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على القائد والقليل على الكثير a wannan ruwa ya ce alfarisu na kan doki ya manazau na sallama walƙalilu alal kafiri ‘yan kaɗan su yi ma masu yawa sallama babu hal yusallimul mashi ala rakib ina son mu ida babu kan babu hal yusallimul mashi ala rakib imam al-bukhari ya tambaya shin mai tafiya a ƙasa ya samu ya mana saman doki ko mahayi sallama ko dole ne sai an bi wannan tsarin kun gane abin da bukhari yake nufi wannan ya tuhu kusa abin hawa kai kana tafiya a ƙasa wa zai fara yi ma wani sallama to kai kana iya fara yi mai kai da ƙasa ko dole sai dai ka jira shi ya fara yi maka ƙalar Bukhari, Haddasana muhammad ibnu kafirin ƙala akbarana sulaimanu ibnu kafirin an husainin an shabi annahu laqiya farisan fabada'ahu bis salam fa qultu tabda'uhu bis salam ƙala ra'aitu shuraihan mashiyan yabda ubis salami wannan hadisun imam sha'abi ya ce annahu laqiya farisan fa bada'ahu bis salam imam sha'abi wata rana yana tafiya sai ya gamu da wani mutum a bisa doki shi kuma yana ƙasa fa a bis salam sai ya fara mai sallama sai ce mai assalamu alaikum ya mai sallama to wannan sallamar da ya yi sai wani daga cikin almajiransa wanda ya rutu hadisin shi da Kusai husaini sai ya tambaye shi faƙulci ya ce masa tabda obis salam ka fara yi mai sallama alhaji shi na busa doki kai kuma kana ƙasa ƙala sai ya ce ra'aitu shuraihan mashiyan yabda ubis salam sai ce nima malami na shuraihu na gani ya fara yi ma na saman abun hawa sallama mun samu amsa ko mu samu ba me amsa eh yana iya yi kenan wani ladabin alal babu in aka aka sashi babu laifi babu sallimul qalilu alal kasiri yan kadan سيما ديرا سلما قال البخاري حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني هم قال البخاري حدثنا أحمد ابن أبي أمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى ابن أقبى عن صفوان ابن سليم عن أطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم sagiru الصغير على kabiri ya هيتو yanzu والماشي على القائد والقليل على wal qalilu ka kai istibadin ka bai hawa tunda na an kawo kalilin da kasir matafi na saman doki yema na kasa sallama yi. ko wanda yake zaune ya fara yema wanda ya zo wucewa sallama duk yi. sai dai in za a bi tsarin ababi na mustahabbanci to ana so abu wannan tsarin wannan shine ladabin sallama idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba da jin waɗansu ladubba na sallama ɗin insha Allah ta'ala a kira sallama so alhamdulillah a cikin karatun shi wannan wanda ya zo wucewa mai wucewa ya zo iske mutane a zaune ba zai fara yin sallama mai wucewa shi zai fara yin sallama ko babba da karami wa zai fara yin sallama karami zai fara yin sallama to sai zamanto karami yana zaune sai ga abu ya zo wucewa eh amma kuma yan ce karami ya fara yawan musulawa eh a an ce karami ya fara yi mababba eh? <laughs> sallama ko mai tafiya ya mana zaune sallama to sai zama na zaunen karami ne kaga shi ya kamata ya fara yi mababba sallama amma shi kuma babban wucewa ya zo yi shi kuma yaro yana zaune ya za a yi da hmm. na zaune ba eh gana an samu atta'aru an samu clash wadansu malamai suka ce mai wucewar sai ya fara yi ba wani su suka ce a ƙaramin shi zai fara yi babban duk da yana zaune to wanda aka yi daidai dama shi tsarin duka alal istihbab ne musu mustahabbi ne bin tsarin ba wajibi ba so ko da wani ya kada wannan nauyin da aka tsora mashi ne ya fara yin sallama to ba za a ce ya yi laifi ba wannan an yi ne a kan babi na mustahabbanci kenan idan wanda aka ce fara yin sallama ya fara yi ne kaga zai samu lada kala biyu zai samu ladar ya yi sallama sannan kuma zai samu ladar ya fara yin sallama allah ya samu dace to anan za mu dakata idan allah ya kai mu sati mai zuwa da yadda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu ladar kuskuren mu kuma Allah shi mana afuwa shi yafe mana baki ɗaya Allah ka nuna mana gasiya Gasiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon gushe mata halin da kasanmu mu take ciki na ayyuka na ta'addanci na satar mutane da kashe mutane da kuma kai farmaki garuruwa da kona garuruwa da ƙauyuka muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana wannan fitila ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don mu ba allah mai iko ne akan haka abu na saba da wannan akwai mai garin dutsen safe wanda sun shekaran jewacin kenan waɗansu mutane suka je suka tafi da shi kuma kusan har jiya da ban san yau ba ba a ji labarinsu ba ba a ci kuma labarin shi ba ko irin su bugo su ce kafis ne suka tafi da shi da haka suna son sai an ba su kuɗi kaza ba a samu wannan ba adan tsakaninsu da waɗanda suka tafi da shi to muna roƙon a sanya shi addu'a Allah ta'ala ya kare shi a duk inda yake kuma Allah ta'ala ya bayyana shi ya kuma kubutar da shi daga hannun waɗannan miyagun mutane ya dawo da shi zuwa ga danginsa da kuma sauran iyalansa da 'yan uwa da aminai Allah bai iko ne akan haka akwai wata baiwar allah ba ita ma irin haka aka ɗauke ta su mutanen sun tsaya kai da fata sai an ba su miliyan bakwai su kuma dangi har yanzu sun kasa hada miliyan bakwai ɗin nan ana da ita ƙoƙari to muna roƙon allah ta'ala ya taimaka musu da kubutar musu da wannan 'yar uwa daga hannun waɗannan Aka duk wanda aka kama aka tsare a wani wuri da zummar sai an kai kudi sannan a sako shi da wanda muka ci da wanda ba ba ci ba allah ka kubutar da su ka sanya musu mafita ka dawo da su zuwa da dangin su, da kuma sauran 'yan uwa da dalilai cikin aminci ya ubangiji kai mai iko ne akan haka waɗannan mutane masu wannan ta'addanci allah muna roƙonka allah kai mana maganinsu allah ka ɗauki mataki a kansu irin wanda ya dace da wanda ya zalunci irin zalunci su allah kai musu kamun da zai zama darasi ga 'yan baya ta yadda wani koda ya yi sha'awar zai yi aiki ya ce kai na faci da yadda aka yi mawani allah kai musu irin wannan kamun don ƙarfinka ya allah masu taimaka musu ta kowace hanya allah ka tona musu asiri kuma allah karka biya musu bukatunsu duk wanda ya saka sakaci da wannan al'amari bayan yana da dama yana da gudun wanda zai ba da don kawo ƙarshen waɗannan fitintunu allah muna ruwan ka canza shi wanda kuma yake da gaske allah ka taimaka masa ƙara masa ƙwarin gwiwa na yin abin da ya kamata ya ubangiji kai mai iko ne a kan haka halin da muke ciki na biyu na fitintunu akwai wannan fitina ta man fetur wanda ita ma abuwa suwa su gashi nan ya shigo mu kuma har yanzu muna cikin wannan yanayi na karancin man fetur ta yadda gashi waɗansu suna samuwa amma kuma suna tsaidawa da tsada domin haizu doka dai abinda ta ce mai yana da naira 165 amma wani zai sai ya samu sai ga yanzu yana sai da shi naira 200 da wani abu Ta ga wannan duk nau'i ne na shiga cikin kunci da damuwa haka muna roƙon Allah ta'ala ya yarwata mana ya kawo mana mafita ya kawo mana sauki, ya yarwata mana wannan sinadari don al'amuran zirga-zirga namu su gaba da tafiya yadda ya kamata Allah mai iko ne a kan haka marasa lafiyar cikin Allah ka san su Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasu a cikin su ya allah ka ji ɗansu ka yafe musu allah ka ƙara wa masu lafiya lafiya ka ba su ikon yin aiki da lafiyan don sannan allah muna roƙonka ka kan dukkanin al'umma musulmai wanda suka rasu da wanda muka sani da wanda muka sani ba da wanda muka yi da wanda ba mu ji ba kana in lokacin da ya zo allah ka ba mu ikon cikawa da imani ya ubangiji kai mai iko ne a kan sana ta ƙarshe ta uku wannan yaƙi da ake ta yi rasha da ukraine allah muna roƙonka kare mu daga fitinuwa cikin wannan yaƙi allah ka kare mu daga fitinuwar wannan yaƙi ta kowace hanya yan wan musulmai wanda ke cikin wannan ƙasashe guda biyu allah ka amintar da su ya ubangiji ka kare su da karewarka ka sanya musu mafita ka fitar da su daga wannan yaƙi ya allah kai mai iko ne akan haka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu